markus sura sappo e joyi aya go'o yahde joyi no pilatus ƴamiri isa illa fajiri horeɓe sakkanoɓe allah janginoɓe tawreta e tawaɓe nder hawrinde sahiɓe nden fuu tawti mawɓe yahudankoɓe du ɓe fuu ɓe cawondiri ɓe kaɓɓi isa ɓe jaari ɗum ɓe gatti ɗum nder juuɗe pilatus kawjiɗo leydi yahudiya on pilatus ƴamimo wi'i an woni laamiiɗo yahudankoɓe on na o jaabi o wi'i an e hoore ma haali hooreeɓe sakkanooɓe allah ɓen no pelamo kujje ɗuɗɗe pilatus ƴamimo kaden walaa ko jaabotoɗaa na ananay ko ɓe pellete ɗum fuu na amma iisaa jaabaaki baafuy faa ɗum hayɗini pilatus markus sura sappo e joyi aya jeegom yahde laso no isaa hiitora kiite maayde julɗe dimɗinol isra'iilankooɓe fuu pilatus kawjiiɗo leydi yahudiya on no woowi yo fande himɓe ɓen kasunke gooto mo ɓe cuɓiiɓe joofane tawi gorko bi'eteeɗo barabas murtidiino e woɓɓe faa ɓe bari neɗɗo gom wakkati on iɓe udda nder kasu saabe ko ɓe gaɗi ɗum jama'aare nden ƴencowi to pilatus woni ton naati eelimo o waɗanaɓe ko o wowuno waɗandeɓe ɗum o jaabiiɓe o wi'i oɗon jiɗi mi yofana on laamiiɗo yahudankoɓe on na ngam o faami hooreeɓe sakkanooɓe allah ɓen kiram waɗi ko ɓe kokkitiri iisa amma ɓe uppi jama'aare nden eela pilatus yoofanaɓe barabas ɗum ɓuraniɓe o yoofa iisa pilatus jaabi kaden wi'iɓe denne ɗume jiɗuɗon mi waɗa mo bi'oton laamiiɗo yahudankooɓe on ɓe kuuɓi ɓe bi'i tontumo dow leggal palaangal pilatus ƴamiɓe ɗume o waɗi ko boni sey ɓe ɓeydi kuuɓaali e sembe tontumo dow leggal palaangal ngam pilatus no yiɗi welnude ɓerɗe jama'aare nden yo fani ɓe barabas gaɗa mum o yamiri isa fiye dorwi o hokkimo soogeeji ton towamo dow leggal palaangal soogeeji ɗin jaarimo nannowimo nder ɓaade pilatus ton kawrondiri soogeeji keddiiɗi ɗin fuu ɓe ɓornimo alkubbaare woɗeere ɓe canyi gi'e ɓe gattiɗe dow hoore makko hano meetalol ɓe puɗɗi iɓe canna mo iɓe bi'a fofo laamiiɗo yahudankoɓe iɓe piya loosol dow hoore makko iɓe tutta mo iɓe kofi iɓe cujidana mo de ɓe gassinno jaltinaade mo den ɓe itti alkubbaare woɗeere den ɓe ɓorniimo kolte makko nden ɓe jaarimo yaasin faa ɓe tontowamo dow leggal palaangal markus suura sappo e joyi aya laso e go'o yaa laso ɗiɗi e go'o no isa tontira dow leggal palaangal gorko gom bi'eteeɗo simon jeyaaɗo sireene baaba alexandire e rufus no ƴiwa nder ladde no witto ton soogeeji ɗin tilsinimo o wakko leggal isa palaangal ngal ɓe jaari isa nokku bi'eteeɗo golgota maana golgota woni nokku laalagal hoore ɓe gaddanimo cabi jam kawrondiraɗam e ɗakke kaaɗuɗe faa o yara amma o jaɓay ɓe tontimo dow leggal palaangal ɓe piyi caca heɓa ɓe cenda kolte makko ɓe daara ko neɗɗo fuu heɓata wakkati yamde jeenay subaka ɓe tontimo ɓe bindi dow alluwal dow timtude hoore makko sabaabu mo o tontira laamiiɗo yahudankooɓe ɓe tontidimo e fasatoɓe ɗiɗo gooto nyaamo makko ooto nano makko ɗum humni bindi biiɗi o limtaama e bomɓe himɓe wittotooɓe ɗon ɓen no jenna mo no jinnga ko'e mum'en no bi'a hee liɓoowo suudu dewal mawndu de nyiɓitoondu nder balɗe tati dannu hoore ma jippa leggal palaangal ngal hano non hooreeɓe sakkanooɓe allah ɓen du jaltinoriimo kamɓe e jannginooɓe tawreeta ɓen iɓe bi'ondira hakkunde maɓɓe o hisini woɓɓe amma o waawa hisinde hoore makko kanko almasiihu laamiiɗo israa'iil on denii en ji'i o jippake joonin joonin leggal palaangal ngal en gonɗinanmo yimɓe ɗiɗo tontidaaɓe e makko ɓen du no jenniramo non caka nyalooma nimre huuri leydi fuu faa ɗum waɗi jamɗe tati wakkati yamde tati laasara den iisa huuɓi huuɓaango manngo wi'i eeloyi eeloyi laama sabatta ni maana majjum woni allah am allah am ɗume waɗi ko boppuɗaa kam de woɓɓe darinooɓe ton ɓe nanunoo ɗum nden bi'i da annabi iliya woni omo nodda nden gooto nder maɓɓe doggi suwowi tekkere nder diyam lammuɗam haɓɓinde e loosol o fondini e hunduko iisaa heɓa iisaa siiɓooɗam o wi'i acce daaren tawte eliya waran jippina mo gaɗa mum iisaa huuɓi huuɓaango mango kaden nden yonki mum saami lefol paliingol nder suudu dewal mawndugol serki illa dow faa ley laati pecce ɗiɗi mawɗo soogeeji darinooɗo yeeso makko on yi'i no o dilleri duuniyaaru ni nden wi'i segonga neɗɗo o woni ɓii allah rewɓe gom no tawa to towti no daara mariyama mo magadalla salome mariyama inna yoses e yakuba indirteeɗo pamaro no goni hakkunde maɓɓe rewɓe ɓe tokkuno isano gollanamo de o wonno galili den rewɓe ɗuɓɓe gomdu no goni ton yaadunoɓe e makko ursalima markus sura sappo e joyi aya lasoji ɗiɗi e ɗiɗi yahde lasoji ɗiɗi e jeɗɗi no ɓandu isa wattira nder anyere de hiruno den fotondiri e siryagol gam nyalande fowtetende ɓadake natude gooto tedduɗo nder hawriinde sahiiɓe bi'eteeɗo yusufu mo arimatiya wari kanko du o mo doomi ɓangol laamu allah o hulay yahde to pilatus o eela ɗum hokka mo ɓandu iisa ko iisa maayi lawɗum hayɗini pilatus noddi mawɗo soogeeji on ƴami ɗum de goonga fuu o maayi de mawɗo soogeeji on haalanoomo ɗum nden o acci yusuf hooƴa ɓandu dun yusuf soodi kasanke jippini ɓandu isaa dun fiilindu kasanke on wattindu nder anyeere wasaande nder tepaare gaɗa mum o talliti hayre o uddiri dambugal anyeere den mariyama mo magadalla e mariyama inna yoses ji'i to o watta ton